Dena presta horren errezibitzeko astarte goizuntan, garbiketa egina klase guzietan eta maska horpegian, katxalin dualde uabiako zuzendaria. Laguntzailea ginda joan anaste guzian egun guziz eh, gela guziak sakonki garbitzerat, pasabideak, komunak, garbiketa materiala berriz manatzerat, jokoen aletik bizikletak eno ditugu, bebifutak eno dugu. Kampo aldea ere antolatu dute handi eta txikiak banatuz, baina argidu ezingo dira aurrak beti bat besteren gandik urguna txiki. Naturalki urbiltzen dira, helduak ere naturalki urbiltzen dira bata besteren gatik hitz egiteko, beraz eh, aurri eskatzea metro batetara egoitea, hasieran behar bai, baina ratxaldeko antzia izanen den ustez. Azteko, anaek ongi ikasiak ditu babesne uxiak, sei urte ditu. Ez um, ukitu besteren gauzak eta um, fiskat urgunago izan, ez dut unkitzen baloina. Kontentzira etortzen? etortzea behitzi kastolara? Bai, zenta nahi dut ikusi lagunak, kontent nahi ze Kontent gurasoak ere, Elisabete anaeren amada, opogetan jarri da aurreta zukupatzeko. Pisko bat luzea zen, kontent dago, eh, lagunak eh, ikusi, ikastolara itorri konfiantza dut eta ez naiz batere batere baldurtu. Eh, konturatzen da, osongi, zeregin egin behar du, eskuak ongi garbitu, espero ongi pasatuko dena. Teoria irailean dena prest beraz, behartzena egindute langile eta erakasleek, orain praktikara pasatu beharko dira, auk eta helduak.